50 languages. หกสิบแปด अड़सठ ใหญ่เล็ก बड़ा छोटा ใหญ่และเล็ก बड़ा और छोटा ช้างตัวใหญ่ हाथी बड़ा है หนูตัวเล็กจูฮาชูดาเฮมืดและสว่าง อันเทราอุจาลารอชันตอนกลางคืนมืด ราตอันธีรีเฮตอนกลางวันสว่าง ดินรอชันเฮแก ชรา หนุ่ม สาว บูราอा और จวาน คุณปู่ คุณตา ของเราแก่มากฮามาे द ा द ด बहुत ब บ ढ ़े हैं เจ็ดสิบปี ที่แล้ว ท่าน ยังหนุ่มตร์สัลเพลเล่วูจ व ाนเทสวย และ น่า เกลียด خوبصورت اور بدصورت ผีเสื้อสวย ติทลี و ب ص و ر ت ہے แมงมุม น่าเกลียด مکڑی بدصورت ہے อ้วน และผอมมมตาออร์ดูบลาผู้หญิงที่หนักหนึ่งร้อยกิโลอ้วนสองกิโลวัจนกี่ออร์ต มोีी ह ูตีเैผู้ชายที่หนักห้าสิบกิโลผอม पचास किलो वजन का मर्द दुबला होता है แพงและถูก महंगा और सस्ता รถ ราคา แพง गाड़ी महंगी है หนังสือ พิมพ์ ราคา ถูก अखबार सस्ता है